تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wala tudhlamun enyi ndugu waislamu na kuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah anatuambia ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu enyi waislamu nyie ittaqullaha muogopeni Mwenyezi Mungu wadharu ma baqiya min riba acheni masalia ya riba acheni kilichobakia katika riba in kuntum mu'minin Allah anatuambia hivi ikiwa nyinyi ni waumini ni wazi kwamba hii ni amri ambayo yaktadhi alwujub ni jambo la lazima waislamu kujitenga mbali na riba Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia in kuntum mu'minin ikiwa nyinyi ni waumini maana yake mkiendelea basi mtajivua sifa yenu hii ya umini kwa ni jambo la lazima Allah akasema fa illam taf'alu kama hamkufanya hivyo basi fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli tangazeni vita kwa Mwenyezi Mungu na mjumbe wake nani anaweza vita ya Mwenyezi Mungu nani anaweza laana ya mtume sallallahu alayhi wasallam Allah anasema wa intubtum mkitubu basi falakum ruusu amwalikum chukweni ile rasilimali yenu tu basi ikiwa mmeuziana ainan aini mathalan bimithlin kitu mathalan zile mbea sita alizozitaja mtume sallallahu alayhi wasallama الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح vitu sita hivi dhahabu kwa dhahabu ambayo zinaingia senti fedha hizi pesa hizi na fedha silver kwa silver fedha kwa fedha na mtama kwa mtama au wengine wanasema hindi mtama kwa mtama buri buri sijui Kiswahili safi sisi tutasema nini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ash-sha'iru bish-sha'ir sha'ir vale ngano kwa ngano au tende kwa tende au chumvi kwa chumvi kama mtauziana vitu hivi sawa kwa sawa mkono kwa mkono yani ile wanaoita butterfly ikiwa tende kama kilo moja na mie nipe tende kilo moja pale kwa pale tende ile ile na lau kama mtakopeshana basi mtu achukue kile kile alichomkopesha mwenziwe kisizidi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum kama mkitubu mkiwa hamkuchukua riba mkikomeka na riba basi falakum ru'usu amwalikum chukueni ile rasilimali yenu tu umemkopesha mtu shilingi tatu basi unatakiwa uchukue shilingi tatu zile zile usizidishe hata thumuni na yule ambaye aliyekopeshwa asizidishe hata thumuni la tadhlimuna wala tudhlamuna msidhulumu wala msidhulumiwe msikubali kudhulumiwa sifa ya muislamu hadhulumu wala hakubali dhulma hii ndio sifa yetu waislamu ndugu zangu hii ndiyo riba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Imam Suyuti ameitoa hadithi hii an Ibn Abbas kutoka kwa Ibn Abbas radiyallahu anhu qala anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adhab Allah itakapodhihiri zina na riba katika sehemu yoyote ile fakad ahallu bi anfusihim adhab Allah watu hao wameshajihalalishia adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo yanayotufika haya ni kwa sababu ya uchaguzi wetu wenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anasema dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ufisadi uharibifu matatizo mashaka yameenea barani nchikavu na baharini bima kasabat aydin nas kwa tunayoyachuma sisi wenyewe wenyewe tumechagua system hii tumechagua nidhamu ya uchumi wa kibepari moja katika ngao yake mwega wake mkubwa uchumi wa kibepari ni riba leo hali zetu tunaziona hizi unyonge umekithiri unapata mtu anasema si kama sitaki si kama nataka hili jambo si kama nimelikunjulia kifua kutokana na hali ewe ndugu muislamu hiyo sio sababu zitizame hizi aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoeleza fa illam taf'alu fa'zanu biharbin min Allah kama hamkuacha riba ima mkipokea au mkitoa fa'dhanu biharbin min Allah tangazeni vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mjumbe wake ni wazi kwamba hakuna pa kupenya it's not a justification si sababu si kichaka hali yangu na hali yako au hali ya mataifa kusema tuko duni hali duni pengine kibanda cha mgongo huna kama ni wewe mtu mmoja mmoja unasema ninataka angalau niende nipate kikeri na mimi angalau nijenge kibanda kwa hiyo ninakwenda kukopa lakini mkopo wake riba ni ndogo sana ni zero point ndugu yangu muislamu ni hatari si tabriri hiyo si mubarirati hizo si hoja hiyo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale wanaokula riba siku ya kiyama watakuwa kama amelewa hawawezi kusimama kama mtu aliyesukumwa na shaitani minalmas kutokana na kivangaite na kizunguzungu cha kishindo cha siku ya kiyama dhalika biannahum qalu inma albay'u mithlu riba kwa sababu wamejaribu kukutanisha vitu viwili kwa pamoja wanasema biashara ni sawa na riba wakati wa ahallallahu albay'a wa harrama riba Allah ameihalalisha biashara biashara ni halam halali wa harrama riba Allah ameharamisha riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah waman aada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun atakayejiliwa na mawaidha kutoka kwa Mwenyezi Mungu akakomeka akatubu kwa Mwenyezi Mungu labda alikuwa na practices hizo ana vitendo hivyo vya riba kama haelewi alipokuja kuelewa akaacha akajuta akatubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi yeye na Mwenyezi Mungu hata khairi Mwenyezi Mungu atamsame lakini atakayerejea wa manada fa faulaika ashabu nari hum fiha khalidun hao ni watu wa motoni wataishi milele kuna kichaka hapo ndugu zangu cha kujificha ni kweli ukitizama hali zetu ni wanyonge kweli kweli lakini si sababu ya kwamba ukapandie haramu haramu itabakia kuwa ni haramu hakuna namna ya kuikiki kusema labda iwe halali au iwe makruhu haramu ni haramu tu bas na aya kasri nas ziko sarih kabisa wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba yamhaqu Allahu ar-riba wa yubi as-sadaqat ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema anapangusa riba anafuta haina baraka yoyote matatizo na mashaka wayurbi sadakat lakini katika mambo ya sadaqat Allah subhanahu wa ta'ala anaikuza anaikuza anaikuza na utaona ujira wake siku ya kiyama ndugu zanguni katika jambo la kushangaza ndio wengine tunapata nafasi ya ku, ya, ku, ya kujificha kwenye machaka kama hayo leo <clears throat> kwa sababu ya chumi za kilimwengu uchumi wa riba uchumi wa capitalism wa kibepari ambao haujali chochote isipokuwa wakubwa wenye mabanki makubwa mabenki makubwa waweze kujiongezea mitaji yao na kujiongezea na kujiongezea leo hakuna aminini ndugu zangu wa Kiislamu na haya si mambo ya kuyafanyia research au bahati kubwa hakuna nchi yoyote katika ulimwengu wa Kiislamu iliyosalimika na muamala wa riba hakuna Marekani yenyewe ndiyo taifa kubwa katika ulimwengu ndiyo yenye uchumi mkubwa katika ulimwengu wanadaiwa zaidi ya 16 trillion US dollar hayo mahesabu hayo sijui kwa kadiri chetu hata katika Unguja Zanzibar sijui bajeti za ya miaka mingapi sijui kwa hizi bajeti zinazopitishwa pitishwa za kibinadamu 16 trillion kwa nini hii ndio nchi kubwa World Bank ni ya Marekani wanachapisha currency paper currency fedha zile dola wanamna wanavyotaka tunani hata mwingilia kati Marekani unafikiri lakini kwa nini iwe na deni hili kwa sababu ulimwengu wa leo anakuambia hakuna nchi inayoweza kusurvive inayoweza kuendelea kubakia bila ya kukopa na hakuna mkopo ambao hauna riba katika international trade au business ni vitu vichache vichache tu wanatoa mifano anasema ilipokuja ule mwaka na nane ukuja mtikisiko ule wa uchumi wanasema zile benki za Kiislamu zile ambazo hazichukui riba ndio zilo survive ambao ni mchezo mbali huo ala hataki kuugusa leo katika hotuba yetu lakini wanasema hivyo angalau inakupa mwangaza muislamu uliokuwa pengine hujalielewa vizuri ili swala ni kwamba kuonesha kwamba leo hakuna nchi kama wanavyosema lazima ukope na ukikopa unakopa na riba hata iwe zero point hiyo ni riba tu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iko vijishirika shirika na vijinchi baadhi ya miamala yao lakini hakuna Saudi Arabia imehold 500 billion US dollars walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda thumma la yunfiqunaha mfano Saudi Arabia ina mabilioni ya dola lakini wakati huo huo inadaiwa internationally kimataifa dola bilioni 213 ina dola bilioni 500 lakini inadaiwa siri wanasema lazima ili uwepo lazima ufanye miamala business zako biashara zako ukope tena kwa mtindo wa riba UAE umoja wa falme za Kiarabu wana dola bilioni mia moja forex zimehifadhiwa zime dola bilioni mia moja lakini wanadaiwa zaidi ya bilioni mia mbili kama Saudia China ina forex kwa trillion trillions zaidi ya trillion tatu katika bank Central Bank ya China lakini wakati huo huo inadaiwa zaidi ya trilioni mbili ndio uchumi unapokwenda leo ndugu zanguni hii ndio hali yetu wameshindwa wa magharibi kutupatia blueprint ya uchumi ambao utamsaidia mwanadamu utamsaidia mnyonge aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وبعد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون enyi ndugu waislamu mafanikio yetu yapo katika kumcha Mwenyezi Mungu na hakuna katika jambo lililokuwa zito kama hili waislamu tukaacha kumuogopa Mwenyezi Mungu tukaingia katika janga katika dhambi kubwa ya kuiangamiza jamii mara moja dhambi ya riba basi leo ulimwengu umeshindwa kutoa blueprint ya uchumi ambao unaweza ukaleta survival ya wanadamu wote katika ulimwengu maisha watu wakapata kuishi wakapata ustawi mzuri wa magharibi wameshindwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara na ameharamisha riba ikiwa mtu una huruma ikiwa taifa lina huruma na ikiwa taifa linamuogopa Mwenyezi Mungu basi ikiwa kama unakopa kama unamuogopa Mwenyezi Mungu hutokubali kuingia katika mkopo wa riba na ikiwa kama unakopesha kama unamuogopa Mwenyezi Mungu hutokubali kukopesha kwa misingi ya riba leo tunadanganywa waislamu na siasa hizi za kimagharibi eti nyie waislamu tuulizane tunafikiria ikiwa nimekutoleeni mifano hapa ya nchi za ulimwengu wa Waislamu nchi kubwa kubwa sio vijiji vyetu vya Afrika nchi za Kiislamu kubwa kubwa zenye uchumi mkubwa na rasilimali kubwa kubwa na still wana miamala ya riba wana miamala ya riba ndani ya Saudi ya Riyadh watu waliokwenda Riyadh wanaona hali halisi katika jiji la Riyadh lilivyo unafikiri kama uko Paris au London American Saudi Bank ziko pale French Saudi Bank ziko ziko pale unafikiri zinafanya miamala gani na mifano ndio hii tulokutoleni hapa tunahadaika leo waislamu na siasa za kimagharibi siasa chafu hizi nani ambaye aliyetuonyesha kwamba mimi nitakuja na kitu kipya mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu nitakuja na uchumi blueprint kutoka katika kitabu wa sunna Qur'ani ya Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam uchumi ambao haufasi hauchukui riba nani ni humo humo wanacheza humo humo basi wanasema kick round the bush mchezo ndo ule ule ni hatari kubwa ndugu zanguni idha dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adhab Allah zina na riba itakapodhihiri na kila mmoja liko wazi kwake haya mambo mawili leo ndo tunazungumza hili la riba anasema mtume sallallahu alaihi wasallam watu hao wameshajihalalishia ni sawa kwao kushikwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala enyi ndugu waislamu lazima tuyaelewe haya kwamba leo ulimwengu unavoendeshwa uchumi wa riba wa kumkamua mnyonge hakuna nchi iliyosalimika iliyokuwa haina madeni na madeni yenyewe ni madeni ya riba katika ukopaji kuna kitu kuna kinaitwa servicing of the debt yaani wewe kuihudumia kulihudumia lile ile riba lile ule mkopo ule kuuhudumia mbali halafu kulipa ile rasilimali uliokopa mbali ulipe na riba vile vile yaani wewe umekopa pesa nchi imekopa pesa kwa miaka mitano kumi walipe wakidefault wakishindwa kulipa basi riba inaongezeka hata kama wakilipa muda ukiwa umeongezeka lazima kwanza walihudumie lile deni service of the debt walihudumie deni kwanza ambalo linahusisha masala ya riba yani malipa yamepandiana kwa kupandiana hizi ndiyo hali zetu tunavyoishi ndugu zanguni ni hatari mno lazima tuyafahamu haya tusipigwe mchanga wa macho ndugu zanguni hakuna hakuna katika ulimwengu sio wa Kiislamu uko kwao kwa magharibi ndio hivyo sababu wao ndio uchumi wanaotegemea uchumi wa interest wa riba hakuna chengine lakini katika nchi zetu waislamu hakuna ni hivyo hivyo utapata hivyo zinazoitwa benki zijui anasema interest free havina riba tutasema hii sio nukta yetu kwa leo lakini ni mchezo mwingine ambao waislamu vile vile tumepigwa changala macho wewe si unataka kumkopesha mtu una huruma? Hakuna haja kumwekea sharti hata moja. Nimekuja kwako bwana Sulemani, leo nina dhiki, niazime shilingi kumi hii hapa. Baada ya siku fulani utanirejeshea ile ile shilingi kumi. Hakuna sijui njoo subiri kwanza huduma za karatasi. Nini haya? Sasa basi wewe huna uwezo, kwa nini unatangaza uwezo kama huo? Kwa kumkopesha mtu mwambie kuna services, sijui za ofisi, za kingara, za ki... nini? ndugu zanguni lazima turudi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio peke yake tutakapovuka Uislamu ni mfumo kamili wa maisha una nidhamu zote za maisha una nidhamu ya uchumi economic system an al-iqtisadi nidhamu ya uchumi imejaa waislamu tunaielewa blueprint ya uchumi wetu na kwa magharibi au walogururiwa na siasa za magharibi tunawapa changamoto basi hebu watafute hii blueprint wasitutie aibu Uislamu manake ni waislamu halafu wanapiga debe wanapalilia chumi za namna hii ni hatari lazima tuelewe kutoka katika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 قصدنا بسوء فرد كيده في نحره اللهم من قصدنا بسوء فرد كيده في نحره اللهم ضعضع الكفر ودكدك سندا وشتت شمله واقطع مددا اللهم ضعضع الكفر ودكدك سندا وشتت شمله واقطع مددا واقطع مددا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة Thank you.